الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz birodarlar, sizlar bilan tavhid kitobidan darslik qilayotgan edik. Tavhid kitobining birinchi darsidan Alloh subhanahu va taoloni "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun" degan oyatini, ya'ni men inson va jin toifasini yakka o'zimgagina ibodat qilish uchun yaratdim degan oyatini o'tgangi darsda sharhlab o'tgan bo'ldik. Xo'p, bugungi darsimizda navbatdagi oyat, ya'ni muallif ana shu birinchi bobda keltirgan ikkinchi oyatni sharhlaymiz. Nahl surasining 36-oyati bo'lib, Alloh taolo mana bu oyatda aytadiki: "Va laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budulloha wajtanibut tagut" haqiqat bizlar har ummatning orasida ichida bir elchini yubordikki, yakka Allohgagina ibodat qilinglar va tog'otlardan chetlaninglar deb dedi Alloh subhanahu va taolo. Ho, mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, har bir ummatga, har bir qavmga o'zlaridan bo'lgan bir elchini yuborishligini Alloh taolo bayonini aytayapti. Ya'ni Muhammad alayhisalomga chib bo'lgan ummatlarda har bir ummatga Alloh taolo payg'ambar jo'natgan. Va lekin payg'ambar alayhisalomni endi butun ummatga payg'ambar qilib jo'natdi. Va ana shu payg'ambarlarda qiladigan ishi, ularda qiladigan da'vati, demak, mana bu ikkita narsa bo'lyapti. Anibudulloha, Allohgagina ibodat qilinglar. Vajtanibut tog'ut va tog'utlardan chetlaninglar. Demek, hamma payg'ambarlarni kelishligidan bo'lgan maqsad yakka Alloh subhanahu va taoloni o'zigagina ibodat qilishlikdir. Va mana bu Alloh subhanahu va taoloning maqsadi bo'lmiş. Ya'ni yakka o'zigagina ibodat qilishni yaratgan bo'lgan maqsadini dastlabdan insonlar qildilar, birodarlar. Dastlabdan insonlar, ya'ni bashariyatni tongida, ya'ni insonlar odam alayhisolamdan so'ngra 10 asr, ya'ni 1000 yil ular yakka Allohga ibodat qildilar. Alloh taologa sharik keltirmadilar. Valakin ular ana shu 10 asrdan keyin ular Alloh taologa shirk keltirishni boshladilar va undan keyin Alloh subhanahu taolo bandalarga rahim qilib payg'ambarlarni jo'natdi. U payg'ambarlar mana bu da'vat qilishni boshlashdi. Ey odamlar, Allohgagina ibodat qilinglar, Allohdan boshqa bo'lgan tog'utlardan chetlaninglar. Allohdan boshqa ibodat qilmanglar deb da'vat qilishlik uchun payg'ambarlarni Alloh taolo yubordi. O mana bu oyatda demak ibodat kalimasini o'tgan darsda sharhlab o'tgan bo'ldik. Ya Alloh subhanahu va taolo bizga ma'lum. Endi mana bu oyatni sharhlaymiz bugun ko'proq. jitani bu tog'ut, ya'ni tog'utlar oyatni mana bu qismini. Tog'utlardan chetlaninglar. Xo'p, tog'ut nima u? Birodarlar, tog'utga yaxshilab e'tibor berishimiz kerak bo'ladiki, faqatgina Alloh subhanahu va taologa iymon keltirsak, lekin tog'utlarga kofir bo'lmasak, biz komil mu'min bo'la olmaymiz. Mu'min bo'la olmaymiz. Nafaqat komil, balki umuman mu'min bo'la olmaydi kishi. Endi tog'ut kofir bo'lsa yo Alloh taolaga iymon keltirmasa ham u bo'lmaydi. Avval nafi, so'ngra isbot. Nafi la ilaha, ya'ni hech qanaqa iloh yo'q. Hech qanaqa ibodat qilinishlikka loyiq hech qanaqa iloh yo'q. Tushunali? Avval nafi qilamiz. Ya'ni tog'otlarga kofir bo'linadi. illalloh magaram Allohgina barhaq ma'buddir. Ya'ni ibodatga haqli bo'lgan zot Allohdir. Demagunimizgacha mana shu narsani, ya'ni tilimiz bilan iqror, qalbimiz bilan tasdiq etmagungacha va amalimiz bilan mana bu narsani zohir etmagunimizgacha biz mu'min bo'la olmaymiz, birodarlar. Xo'p, mana bu oyatdagi demak, tog'ut kalimasiga yaxshi e'tibor beraylik. Chunki Alloh taolay aytadi: "Faman yakfur bit-tog'ut va yu'min billah faqad istamsaka bil-urvatil wusqa." Kim tog'utga kofir bo'lsa va Allohga iymon keltirsa, u uzilmas arqon uzilmas arqonni ushlabdi deydi. Ya'ni uzilmas arqon mana shu inson, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning yo'lida, haq yo'lda ustida boradi. Alloh taolo bilan bog'langan bo'ladi. U uzilmasdan to'g'ri mana shu yo'lda jannatga yetib boradi. Lekin tog'utga kofir bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni o'zi tog'utni nimaligini bilmagan odam qanday kofir bo'ladi unga? Shuning uchun tog'ut ilmini bilishi kerak bo'ladi. Demak, tog'utga kofir bo'linadi, Allohga iymon keltiriladi, keyin uzilmas arqon ushlaysiz. Xo'p, Umar ibn Hattob roziyallohu anhu tog'ut haqida shuni aytadiki, tog'ut at-tog'ut ash-shayton, tog'ut va shaytondir dedi. Jobir roziyallohu anhu esa at-tog'ut kuhanun kana tanzil alayhim shayatin. Shaytonlar ularga tushadigan kohinlar dedi. Yana Imom Malik aytadiki, "At-tog'ut kullu ma ubida min dunillah." Allohdan o'zgaga ibodat qilingan barcha narsadir dedi. Allohdan boshqa ibodat qilinyaptimi? U jonli bo'lsin, jonsiz bo'lsin. U tog'utdir dedi Imom Malik. O mana bu o'rinda Shorih Sheyx Abdurrahmon Alloma Ibn Qoyyumni ta'rifini keltiradi tog'ut haqida va Alloma Ibn Qoyyumni ta'rifi omrodir. Ya'ni ulardagi masalan, ya'ni tog'utni ma'lum bir qismini sharhlab aytishgan, hozir yuqorida aytilingan ta'riflarda, lekin Ibn Qoyyim, ya'ni umumiy jami' qilib u kishi ta'rif berganlar tog'ut haqida. U kishi aytadiki, tog'ut bu kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Tog'ut bu banda uni haddini oshirib yuborgan har bir ma'bud har bir ibodat qilingan va ergashilingan va itoat qilingan narsalardir dedi. Ya'ni banda uni haddidan oshirib yuborgan. Ya'ni Biz bilinglarki, butun olam mahluqdir, butun olam Alloh taologa quldir. Xo'h-xoh jonli bo'lsin, jonsiz bo'lsin, hammasi Alloh subhanahu va taoloni qullaridir. Alloh taoloni yaratgan, ba'zilariga ixtiyor ne'matini bergan, ba'zilariga ixtiyorni bermagan. Lekin hammasini Alloh subhanahu va taolo yaratgan. Tushunali? Alloh subhanahu va taolo yagona ma'buddir. Xo'p, endi mana bu o'rinda bu kishining ta'rifini sharhlaymiz. Banda uni haddini oshirib yuborgan deyapti. Demak, banda uni haddidan oshirib yubordi degani uni chegarasidan oshirib yuboradi. Masalan, bir kishi borib, e, ya'ni bir toshga sig'inyapti masalan. Toshga sig'indida u uni haddidan oshiryapti. U tosh oddiy mahluq edi u. U yaratilgan narsa edi u. Alloh subhanahu va taolo kabi u foyda zarar bera olmasdi u. Unga borib odamlar sig'inyapti, undan bora kutyapti. U bilan nima qilyapti? Uni haddidan oshiryapti. yo bo'lmasam ergashlikda bir insonga Alloh subhanahu va taolo chegara berganida ergashlikda. Ya'ni halol haromni Alloh va rasuli belgilab berardi bizga. Lekin bir inson ochiq halolni biladi, ya'ni kitob sunnat halol turibdi. Lekin ana shuni masalan ma'lum bir domlalar masalan haromligini aytadigan bo'lsa, masalan, ochiq oyat hadisda mumkin bo'lib turgan narsani mumkin emas desa yoki ochiq oyat hadisda harom bo'lib turgan narsani halol deb fatvo bersa, sarohatdan qilsa, bilib turib mana bu narsani tasdiq etsa, u odam ana shu insonni haddidan oshiryapti. Unga haddan oshiribdi-da, u inson nima bo'ladi? Na'udzu billah mushrik bo'ladi. Bilib turib qilgan inson kofir bo'lishida shak shubha yo'q. shuni demak ergashilingan bo'lsa, ergashilingan bo'lsa, hammasida itoat qilingan shaxslar bo'lsin. Demak, Alloh taolo harom qilgan narsalarni ham qasddan bilib turib halolda harom, haromda halol e'tiqod qilib, e'tiqod qilib turib unga ergashadigan bo'lsa, demak u banda ana shu o'zi ergashayotgan, itoat qilayotgan yoki ibodat qilayotgan narsasini haddan oshirayotgan bo'ladi. Va mana bu narsa tog'ut bo'ladi o'z-o'zidan. Öz Tog'ut o'zi mushtaq mina tug'yan, ya'ni tug'yon so'zidan olingan. Tug'yon degan haddan oshib ketish degani. Tushunali? Ba'zi tog'utlar bo'ladi, u o'zlari haddan oshadi. O'zini ixtiyor bilan haddan oshadi va insonlar o'ziga ibodat qilishga majburlaydi. Ba'zi tog'utlar bo'ladi, u ya'ni jonsiz bo'lishi mumkin. U o'zi o'zi tog'utlik qilmaydi, o'zi haddan oshmaydi, lekin bu yerdagi banda o'zini uni tog'ut qiladi. O'zi uni haddidan oshirib yuboradi. Shuning uchun Muhammad ibn Abdul Al-Usul al-Thalatha, ya'ni 3 asos kitobida ham tog'utlar haqida aytadiki, Va tawaghitu kathirun ru'usu muhamsa Tog'utlar ko'pdir dedi. Ularda boshlari 5 tadir. Birinchisi iblis la'nahulloh. Alloh la'nati bo'lgan iblisdir. La'nati bo'lsin iblis. Birinchi tog'ut. Ikkinchisi va man ubida va huwa radin. Ikkinchisi ibodat qilinayotgan narsaki o'zi rozi bo'lgan holatda bo'lsa. Ya'ni masalan Э, o'zi rozi bo'ladi. Masalan, hozirgi kundagi prezidentlar o'zi rozi, o'ziga ibodat qilishga. O'zlari bir parlament tuzadi, deputatlar tuzadi va ana shu qonun palatalarini ijro qiladida, da bir o'zlarini kallalaridan insonlar vaziy bir qonunlarni o'ylab topadilar. O'zlar bir qonun o'ylab topadida, masalan, Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston bo'lsin. Butun dunyo. Endi biz tushunarli bo'lishi o'zimizdek mamlakatlarni misol keltiryapman. Nima qiladi deputatlar o'ylab fikr topadi? kallalardan bir qonun o'ylab chiqadida va hammani mana shu qonunga bo'ysunishlikka nima qiladi? Majbur qiladi. To'g'rimi? O'zining fuqarolarini. Ana shunga bo'ysunmaganlarni qonun ostida jazolaydi o'zlarini qonun ostida. Va ana shu qonunlarni adolat deb insonlarga tanishtiradi. Mana shu qonun adolat deydi. Shu bilan yaxshisi sen baxtli bo'lasan deb insonlarga yolg'on takamdan ularni aldaydi. Ularni o'zlariga ibodat qilishga yaxshi gap bilan, yomon gap bilan majburlaydi. targ'ibot qiladi, yaxshi gapiradi, yaxshilicha ibodat qilsa yaxshilicha qildi. Qilmasa yomonlik bilan bo'lsa qildiradi. Qarab bo'lsa ham qildiradi, to'g'rimi? O'zlarini qonunlariga majbur bo'lsa qildiradi. Va o'zlari tuzum tuzadilar yoki o'zlari qiladi mana bu ishni, yoki ular tog'otlar ustidan tog'otlari barda. Ularda ham ustida ilohlari borki, Amerika degan yoki Rossiya degan ilohlari borki, ular tuzib bergan tuzumlar bilan yuradi. Ularda o'zlarining dini bor. Ya'ni Alloh biz uchun inna dini Alloh islom. Alloh huzurida maqbul din islom dini degan islom qolatda ular o'zlari nima qiladi? Bir tuzumlar tuzadilar. Ya'ni islomdan boshqa demokratik o'shagan, sotsializm bo'lsin, ya'ni boshqa ya'ni kapitalizm bo'lsin, shunga o'shagan bir yo'llar tuzadilar. Mana shu yo'l bilan ular insonlarni mana shu yo'lni yurishlarini xohlaydi ular. Demak, mana shunga majburlaydi. Mana bular demak nima bo'lar ekan? O'zlar rozi bo'lgan holatda insonlar o'ziga ibodat qilishligini xohlayapti. Mana bular ham tog'utlar. Tushunali? Alloh subhanahu va taolo bizni yakka o'ziga ibodat qilishin yaratganida aytib o'tganimizdaqa va mana shu ibodat qilishimizni Alloh taolo ko'rsatib qo'ygan edi. Ya'ni ko'rsatishlik uchun payg'ambarni jo'natgan edi. Bizga bu insonlarni kalalarda o'ylab topgan qonuni kerak emasdi bizga. Bizning dinimiz yetarli edi. Bizning dinimiz hamma narsaga javob berardi. ijtimoiy holatga ham, sizni xos holatingizga ham, siyosiy holatingizga ham, hamma holatingizga, ya'ni jinoyatga barham berish bo'lsin, hamma holatga, favquloddaga yuz beradigan har bir holatga javob berardi. Lekin kofirlar bu narsaga nima qilishdi? Xila qilishdi. Ya'ni bu hozirgi davrda shunday xila qilishdiki, biz sizlarga islomga qarshi emasmiz. Biz diniylarga qarshi emasmiz dedi-da, dinimizni siyosatga aralashmagan jihatlarga ruxsat berib turib, ya'ni asosiy boshqaruv bo'lgan, asosiy ibodat bo'lgan jihatlarini o'ziga qildiryapti ular. Asosiy jihatlarni o'ziga qildiryaptilar. Demak, tushunali. Demak, bu ikkinchisi o'zi rozi bo'lgan holatda ibodat qilinadigan narsaga tavhid deyiladi. Wa man da'a nas ila ibadati nafsihi. Va uchinchisi demak bu ikkinchisi unga ibodat qilinadi va o'zi rozi bo'lib turadi. O'zi rozi bo'lib turadi shu narsaga. Uchinchisi insonlarni o'zini ibodatga chaqiradi. Va yana Yana u ikkinchisiga misol keltiramizki, kimki ibodat qilsa o'zi rozi bo'lgan holatda deganiga masalan, ba'zi g'ulot, ya'ni qattiq adashgan sufiylar ham borki, biladi uni muridlar uni shirk qilayotganini, biladi muridlar undan yordam kutayotganini, biladi muridlar uzoqda g'aybda mana shu bizni pirimiz biladi deb turganini bilib turib ham indamay turaveradi. Mana bu sufiylarning bosh pirlari ham ular nima bo'lar ekan? Tog'utlar bo'ladi. ular tog'utlar bo'ladi. Bilib turib shunga rozi bo'lib turib, o'zini o'zini muridlarini qaytarmayaptimi? Albatta ular ham tog'utlar bo'ladi. Tushunali? Ya'ni biladi. Ana shu biz masalan ba'zi bir sofilarni ko'rganmiz biz. Ana shu vatanlarda ham. Ana shu zikrlarni ozroq ba'zida ma'lum bir zikrlarni beradi pirlari. Ozroq qo'ysangiz nima bo'lsa, pirim biladi, Qo'qondagi pirim biladi dedi. Qo'qondagi pirim bilib qoladi dedi. Bitta ikkita kam aytib qo'ysam dedi. Shuni pirlari bilib turib agar shu narsaga rozi bo'lib qo'yayotgan bo'lsa, albatta ularni tog'ot bo'ladi. Ya'ni unga sig'inib, ya'ni bir insonlarda o'zining muridlari bo'ladi, muxlislar bo'ladi. Hattoki ana shu o'zlarining ustozlarini na'uz billah shirk darajasiga olib chiqib, hatto sig'inish darajasiga kelsa ham bilib turib indamasa, xush tursa, bu odam o'tir birodarlar. Bu odam o'tir. Bekorga hadislarda birodarlar, hattoki mana nima qilinadi? Ustoz bo'lsin, hatto hurmatli insonlar kelgan chog'ida ham ixtilof bo'lsa-da aytamizki, nima hadislarda qaytarilgan turishlik. Kishini ulug'latib turishlik mumkin emas deyiladi. Nimaga? Bizning dinimiz shirkni oldini oladi. shirkni oldini oladi. Nimaga qabrlarni pas qilinadi bizda? Nimaga pas qilinadi? Unaqa qabrlar zinati qilib sig'iniladi yo bir maqbara yanatilmaydi. Ya'ni ana shu shirkni olib kelib qo'yadi. Shirkka olib keladigan yo'llar hammasi kesilinadi. Tushunali? Biz ana shu narsalarga Alloh subhanahu va taolo quvvat bersa, albatta mana bu narsani qilamiz. Insonlarga shirk qilishligiga ham qo'ymaymiz va shirkka olib keladigan yo'llarni ham to'samiz. Albatta. Faqatgina Robbimizgagina ibodat qilishlikka biz insonlar da'vat qilamiz, boshqa ibodatga qilishlikka yo'l qo'ymaymiz, birodarlar. Va mana shu uchun bizlar hijrat qilganmiz, mana shu uchun mana bu jihod yo'lini tutganmizki, mana bunday tog'utlarga qarshi turishlik uchun. Tushunali-a? Xo'p, demak, yana endi yana bir tog'ut bo'ladiki, insonlarni demak o'zini ibodatiga endi o'zi da'vat qiladi. mana shunday o'ziga da'vat qiladi menga ibodat qilinglar deb insonlarni chaqiradi men g'aybni bilaman deydi yo bo'lmasa men sizlarga foyda beraman zarar beraman deb hokazo ya'ni alloh subhanahu va taolo xos bo'lgan narsalar bilan da'vo qiladi o'ziga va insonlarni o'ziga ibodat qilishiga chaqiradi Yo kohillarga o'shaganlar, yoki folbinlar bor kelinglar men sizlarga baxtingizni ochib beraman taxtinglarni qilib beraman hokazo hokazo narsalar bilan insonlarni aldaydi odamlar navbat navbat turadi va yana buni to'g'itlar turlari ko'p Ya'ni buni biz esimizga kelgan jihatlarga e'tibor berib o'tyapmiz. Buni turlari ko'p birodarlar. Ancha ibodatni yaxshi bilib oladigan bo'lsak, ya'ni Alloh subhanahu va taologa shirk keltirishlikni qanaqa xatarligini bilsak va shirklarning ilmlarini yaxshi o'rgansak, mana shu narsalardan biz nima bo'lamiz? Qutulamiz. Shuning uchun tavhid ilmiga ko'p e'tibor berishimiz kerak. Tavhid bo'lmasa bo'lmaydi birodarlar. Tavhid bo'lmasa, tahorat bo'lmasa, namoz namoz bo'lmagandaqa, tavhid bo'lmasa umuman ibodat ibodat emas birodarlar. Shuning uchun biz nima qilishimiz kerak? Tavhid ilmiga qattiq e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Demak, insonlarni o'zining ibodatiga chaqiradigan, hozir aytib o'tganimizdek, bugungi kundagi zamonaviy tog'utlar ham kiradi. Ya'ni ular kecha kunduz o'zlarini ibodatga da'vat qilyapti. televideniya bo'lsin, radio bo'lsin, boshqasi bo'lsin, kecha kechayu kunduz o'zlariga ibodat qilishga chaqiryapti. Shuni natijasida insonlar mana xalqimiz qarang, necha ming xalq bor, har yili har xil prezident saylab ko'rishga harakat qiladi. O'ylaydi bu prezident kelsa, nari prezident kelsa yaxshi bo'ladi deydi. Bu deputat kelib, boshqa deputat kelsa yaxshi bo'ladi deydi. Bu qonun o'zgartirsa xursand bo'ladi. Yo'q, ke Allohni qonuniy qaytalaydi deganasi yo'q. Ana shu ular da'vat qilyapti, insonlarni alday o'zlariga. bitta tog'ot ketib ikkinchi tog'ot kelib, men sizlarni baxtli qilaman unga ishona olyapti, insonlarni ishontira olyapti ular. Bitta asfal qilib beraman desa, bitta tog'otni saylashyapti ular. Bitta deputat saylab olyapti, bitta asfal uchun ham. Ya'ni shunday o'zi o'zlariga shunaqa targ'ibot qilyapti ular qarang. O'zlariga ibodat qilishligi uchun. Vaholanki bizni Robbimiz demak nima? Qiyomatgacha bizni Qur'oni Karimda tushirgan. Qiyomatgacha tushirgan bu bizning qonun bo'ladi. Biz Qur'on bilan yashashimiz kerak, birodarlar. Lekin mana shu bilinglarki, kimda kim aytsa, Qur'on bugungi kunga, Qur'on va hadis bugungi kunda talabiga javob bera olmaydi, deydigan odam kofir bo'ladi. Bunda shak shubha yo'q. Bunda shak shubha yo'q. Bugungi kunda talabiga islom dini javob bera olmaydi. Demokratiya eng to'g'ri yo'l desa bu odam kofir bo'ladi. Bunda shak shubha yo'q, birodarlar. Tushunalingmi? Ya'ni shuning uchun biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? Ya'ni xushyor bo'lishimiz kerak bo'ladi. Butun ummatni ham mana shu narsaga da'vat qilishimiz kerak bo'ladi. Va bilinglarki, bizlar zamonaviy tog'utlarga da'vat qilishimiz kerak. Ya'ni biz bu ummatga, hozirgi ummatga o'tmish degan narsani gapiraverishlik kerak emas. Lot, Manot, Uzola o'tib ketdi. U Firavun o'tib ketdi. Ularni gapiriladi. Misol uchun tushuntirishni keltiramiz, lekin asosiy tog'utlarni sarohatan aytishlik kerak ummatga. Ochiq aytishlik kerak. Tushunali? Ummatga ochiq aytish kerak. Bugungi tog'otlarda ham ahli maram bekitmasdan ochiq aytish kerak. Asosiy maqsad mana bu narsa. Asosiy maqsad demak tavhid yetkizishlik, tog'utlarni insonlarga ko'rsata bilishlik va insonlarni tog'utga kofir bo'lishiga da'vat qilishlik. Tog'utni kofir bo'lsan, Allohga iymon keltirasan deish kerak. Lekin Alloh sahrasini hozir aksar musulmonlar tog'utga kofir bo'lishni bilmay qolgan. Nima qiladi? Ana shu tog'utlarga ham rozi, ularning hukmiga ham rozi, ular tuzumiga ham rozi, kofirlar boshqaruvga rozi, faqatgina nima qiladi? Namoz o'qiydi, roza ham tutadi, ularga aralashmaydi siyosatiga. Siyosatga aralashma deydi. Din siyosatdan tashqari deydi. Mana bu narsa xatar birodarlar. Mana bu narsa xatar. Bizning dinimiz siyosat. Bizning dinimiz tuzum, bizning dinimiz hamma narsa, bizning dinimiz mukammal, birodarlar. Lekin kofirlar shunday targ'ibotlar, tashviqotlar olib bor, har xil yo'llar olib bor va mana bunda eng alamlisiki sallali bo'lgan xoin imomlardan foydalandi. Ha, sallali bo'lgan imomlardan, qo'shtirnoq ichidagi soxta ahli ilmlardan ular foydalandi-da, o'zlarining maqsadlariga qisman erishdi ular, birodarlar. Ancha erishib qo'ydi o'zlarining maqsadlariga. Natijada insonlar nimaga bu qoldi hozir? Qur'onni o'padi, to'g'rimi? biz xalqam. o'pib, tepaga olib qo'yadi. Lekin hayotida ijro qiladimi? Qilmaydi. O'g'ri, o'g'irlik qilsa, Qur'on bilan hukm qiladimi? E, qilmaydi. Zinokor, zino qilsa qiladimi? Qilmaydi. Faqat Qur'onni tepaga qiladi. O'likka o'qiydi Qur'onni. O'likka o'qiydi, to'g'rimi? Hech Qur'on o'qimaganlarni patoxonlik qiladi. 20 qirqlatim men Qur'on o'qiydi. Bir bir qarindosh vafot etsa, o'sha yerda turar to'nni kiyib, o'sha yerda Qur'on o'qiydi. Ya'ni Qur'on ana shu yerda o'qiladigan bo'lib qolgan. Mozorlarda, o'likxonalarda o'qiladigan bo'lib qolgan. Vaholanki Qur'onda Alloh taolo bizga linahkuma baynannas, insonlar orasida hukm qilishimiz uchun tushirgan edi. Yakka Allohning o'ziga ibodatni mana shu Qur'on bilan qilishimiz kerak edi. Lekin kofirlar bizga mana shu ishni işte olib kelib qo'ydiki, bizni musulmon xalqimiz hozir nima qoldi? Musulmonlik da'vo qiladigan xalqimiz hozir Qur'onni faqatgina o'lilar o'qidan qoldi. Tasavvur qilaylik, varis aytyapsiz. E, bu Qur'on bizga hayotimizga tushgan bo'lsa, ey o'lik, sen aroq ichmagin, sen zina qilmagin, sen o'g'irlik qilmagin deb unga siz aytyapsiz, da'vat qilyapsiz. U o'tib ketdi, u odamga kerak yo'q Qur'onda. Siz o'qing, ma'nosini o'rganing, hayotga tatbiq qiling va uni siyosatga olib kelishga harakat qiling. Siyosatdan tashqari emas biz dinimiz. tushunali ya bizning dinimiz talabga javob beradi. lekin qarangda bugun Qur'on faqatgina o'qiladigan narsaga aylanib qolindi. Vaholanki aslida mahkamalarda Qur'on turishi kerak edi. Qur'on bilan ana shu yerda Qur'onni hukmlari bilan nima qilinishi kerak edi, hukm chiqarilishi kerak edi insonlar orasida. Va mana shuning uchun biz nima qilyapmiz? Harakat qilyapmiz. Va mana shunga hozir haqiqiy voqealarda harakat qilib turish, harakat qilib turgan ana shunday <clears throat> musulmonlar orasidagi jamoatlardan biri bu kim bo'ladi? Mujohidlar jamoasi bo'ladi albatta. Mujohidlar mana shu ijtimoasi, jamiyati mana shunga harakat qilyapti. Ya'ni Qur'onning hokimiyatini olib kelishga harakat qilyapti. <coughs> Okey, navbatdagisi va man idda'a shay'an min ilmil g'ayb. Kimki g'ayb ilmidan biror bir narsani da'vo qilsa, g'ayb ilmidan men bilaman deydigan bo'lsa, u ham nima bo'ladi? Tog'ut bo'ladi. g'ayibda da'vo qilsa. "Va man hakama bi g'ayri ma anzalalloh" kim Alloh nozil qilgan hukmdan boshqasi bilan hukm qilsa, Allohning qonunidan boshqa qonun bilan insonlar orasida hukm qilib yuradigan bo'lsa, va mana shunda yuradigan bo'lsa nima bo'ladi u? Ana shunda u odam tog'ut bo'ladi. Aytib o'tganimizdaqa, masalan, bugungi kunda vaziy qonunlar. Qanday qonunlar? Insonlar tomonidan tuzilgan qonunlar. Mana shu qonunlar bilan insonlar orasida rosa adolatli hukm chiqaryapman deb pora olmasdan ana shu qonun bilan hukm chiqarsa ham u kofirdir, farqi yo'q, u tog'otdir baribir. Tushunali-a? U tog'otdir. Pora ba'zilar aytib qolardi, vatanda u palonchi prokuror dedi, pora olmaydi dedi, chesni ishlaydi dedi. Chesni kofir ekanda u. Bo'lmasan. Shuna bo'ladi-da, palonchi sotdagi odam sot olmaydi dedi. Yo'q, yo'ni deyarli yo'q, yo'q, bunisiga ishonmaymiz-ku. Endi bor bo'lsa ham, demak uni bo'lmas ekan. Tushunali-a? u Qur'on hukmidan boshqa hukmlar bilan chiqaryaptimi? Bo'lmaydi. Va endi zamonaviy murjiyalar, bugungi kundagi murjiyalar kecha kunduz ana shu difo qilayotgan murjiyalarga ham aytamizki, ya'ni bugungi kundagi zamonaviy murjiyalar bor. Ular nima qiladi? Yo bu tog'utlar emas, bu tog'ut emas, bu mahkamada hukm chiqarayotganlar bu, bu Ibn Abbosning rivoyat qilingan, ya'ni kichkina kufr degan bu, ya'ni Alloh hukmidan boshqa hukm qilish ham bu kichkina kufr degan, unday bunday deb bu shu bahonalar qiladi, hatto o'sha o'shalar ham o'zi hayron qolyapti o'zi-yu. Ya'ni murjiyalar kanifda musulmonga chiqarib qo'yadi. Nursulton Nazarbayev ham musulmonga chiqaryapti. Ana shu konstitutsiya bilan hukm chiqaradigan sudyalarni ham musulmonga chiqaryapti. Hatto ular o'zlari ham hayron. Qanday biz kimiz deb o'ylayapti o'zi-yu? Bular musulmonga chiqarib yotibdi. O'zi Karimovda o'zi Amirul Mu'minin desa o'zi qamaydi o'zi aslida. O'zi qanday men mu'minlarning amiri bo'laman deydi o'zi. Lekin murjiyalar amirimiz deb turibdi ularni. Mana shu insonlar o'zlari hayron demoqchimanda. Ularda lekin bular biz shunaqa amirlarimiz bo'ladi, musulmon amirlar bo'ladi deb bular da'vo qilyapti, zamonaviy murjiyalar. Alloh ulardan panoh bersin. Ummatni ko'pchiligini adashishga mana shular sababchi bo'lyapti. Ularga ham inshaalloh xos alohida darslarda raddiyalar berib boramiz. Ular ana shu aytgan narsadan bu yerda qisqa aytib o'tib kichkina kufr deganda bir odam masalan doim islom hukmini hukm chiqaradi. Ya'ni islomiy davlat, islomiy tuzum, islom qonunlari bilan hukm qiladi, Qur'on hadisni bilan hukm qilyapti biroq qozi. Endi bir rishva, bir pora uchun masalan, aytaylik bu kishiga nima qildi? Boshqa hukm qilib qo'ydi. mash tarafga yon bosib qo'ydi. Undan ham oyat hadis o'zgartirmadi-da, bu kishida haq bu kishi tarafda edi, bu kishi bu kishi tarafga yon bosib qo'ydi. Mana bu gunoh kabira. Shu qilayotgan ishini halol sanamasa, shu fosiqlik qilib qo'ydi. Bu gunoh kabira, fosiqlik deyiladi, tushunali? Mana shu kichkina kufr deyiladi. Lekin bu o'zi aslan tag tugi bilan o'zi Qur'on hukmini hukm qilmasa-chi? O'zi umuman bu Qur'on hukmiga hukm qilmayapti. Doim o'zi bu kufrni qonun bilan qonun bilan hukm qilyapti. Qanday bu musulmon bo'ladi? Qanday kichkina kufr bo'ladi bunda? Qanday kichkina kufr bo'ladi? Albatta bu katta kofir bo'ladi. Bunda shak shubha yo'q. Bu tog'ut bo'ladi. Tushunali-a? Bu yerda ochiq aytayapti Muhammad ibn xab, "Va man hakama bi g'ayri manzalalloh", demak Allohning nozil qilgan hukmidan boshqa hukm bilan hukm qilyapti insonlar orasida. U kim aka? Kim aka u? Kofir. Tog'ut. Kofir tog'ut, nafaqat kofir tog'ut bo'ladi. Va ana shunga hukm so'rab borayotganlar kofir bo'ladi. Ana shu hukmiga rozi bo'layotganlar kofir bo'ladi, unda shak shubha yo'q. Lekin ana shu ishni qilayotganlar, hukmni chiqarayotganlar nima bo'lar ekan? Demak, tog'ut bo'ladi. Ular ilohlik da'vo qilayotgan bo'ladi. Alloh menman deyotgan bo'ladi. Osmonda Alloh, yerda menman ilohman deyotgan bo'ladi u. Tushunali? Bu Allohdan boshqa Ya'ni Allohgina yakka ma'budida, demak bu ham o'zini ma'budligini da'vo qilayotgan bo'ladi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين